ภิกษุทั้งหลายลาบเกิดขึ้นแล้วแก่ปุถุชน ผู้ไม่มีการสดับ ถ้าเขาไม่พิจารณาเห็นโดยประจักษ์จึงไม่รู้ชัดตามที่เป็นจริง อย่างนี้ว่า ลาบนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา แต่ว่ามันไม่เที่ยง เป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ดังนี้ ลาบนั้น ก็ครอบงำเขาตั้งอยู่ ความเสื่อมลาบ เกิดขึ้น แก่ปุถุชน ผู้ไม่มีการสดับ ถ้าเขาไม่พิจารณาให้เห็นโดยประจักษ์จึงไม่รู้ชัดตามที่เป็นจริงว่า ความเสื่อมลาบนี้ เกิดขึ้นแล้วแก่เรา แต่มันไม่เที่ยง เป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ลาบนั้น ก็ครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่ ความเสื่อมลาบก็ครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่ Pickles when an uninstructed worldling meets with gain he does not reflect thus this gain that I have met is impermanent suffering and subject to change he does not understand it as it really is. When he meets with loss, he does not reflect thus, this loss that I have met is impermanent, suffering, and subject to change. He does not understand it as it really is. Gain obsesses his mind, and loss obsesses is mine ภิกษุทั้งหลาย เมื่อยศเกิดขึ้นแก่ปุถุชน ผู้ไม่มีการสดับ แต่เขาไม่พิจารณาให้เห็นโดยประจักษ์ จึงไม่รู้ชัดตามที่เป็นจริงว่า ยศนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา แต่ว่ามันไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา และเมื่อความเสื่อมยศ เกิดขึ้นแก่ปุถุชน ผู้ไม่มีการสดับ เขาไม่พิจารณาให้เห็นโดยประจักษ์จึงไม่รู้ชัดว่า ความเสื่อมยศนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา แต่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ยศก็ครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่ ความเสื่อมยศ ก็ครอบงำจิตของเขา ตั้งอยู่ Because when an uninstructed worldling meets with fame, he does not reflect t h u s This fame that I have met is impermanent, suffering, and subject to change. He does not understand it as it really is. And when An uninstructed wandering meets with disrepute. He does not reflect thus. This disrepute that I have met is impermanent, suffering, and subject to change. He does not understand it as it really is. Fame obsesses his mind, and disrepute obsesses his mind. ภิกษุทั้งหลาย นินทาสรรเสริญ สุขและทุกข์ เกิดขึ้นแก่ปุถุชน ผู้ไม่มีการสดับ เขาไม่พิจารณาให้เห็นโดยประจักษ์ จึงไม่รู้ชัดตามที่เป็นจริงว่า นินทาสรรเสริญ สุขและทุกนี้ เกิดขึ้นแล้วแก่เรา แต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ดังนี้ นินทา ก็ครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่ สรรเสริญ ก็ครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่ ความสุข ก็ครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่ ความทุกข์ ก็ครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่ บุรุชนนั้นย่อมยินดีในลาบ ย่อมยินร้ายในความเสื่อมลาบอันเกิดขึ้นแล้ว ย่อมยินดีในยศ ย่อมยินร้ายในความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมยินดีในสรรเสริญ ย่อมยินร้ายในนินทาที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมยินดีในสุข ย่อมยินร้ายในทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้ว เขาถึงพร้อมแล้วด้วยความยินดี ยินร้าย อยู่อย่างนี้ ย่อมไม่พ้นไปจากการเกิด ความแก่ ความตาย ความโศก ความร่ำไรรำพัน ความทุกข์กาย ความทุกข์ใจ และความคับแค้นใจทั้งหลาย เรากล่าวว่า เขายังไม่หลุดพ้นจากทุกข์ดังนี้ Pickles When an uninstructed worldling meets with blame, prize, pleasure, and pain, he does not reflect thus This blame, praise, pleasure, and pain that I have met is impermanent, suffering, and subject to change. He does not understand it as it really is. Then blame obsesses his mind, and praise obsesses his mind, pleasure obsesses his mind, and pain obsesses his mind. He is attracted to gain and repelled by loss. He is attracted to fame and repelled by disrepute. He is attracted to praise and repelled by blame. He is attracted to pleasure and repelled by pain, thus involved with attraction and repulsion. He is not freed from both, from old age and death, from sorrow, lamentation, pain, dejection, and anguish. He is not freed from suffering, I say. วิสุทธ์หลาย ส่วนลาบเมื่อเกิดขึ้นแก่อริยาสาวก เขาก็พิจารณาให้เห็นโดยประจักษ์ จึงรู้แจ้งชัดตามที่เป็นจริง อย่างนี้ว่า ลาบนี้เกิดขึ้นแล้วแกเรา แต่มันไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาดังนี้ ลาบก็ไม่ครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่ ความเสื่อมลาบเกิดขึ้นแกอริยาสาวกผู้มีการสดับ เขาก็พิจารณาให้เห็นโดยประจักษ์ จึงรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่า ความเสื่อมลาบนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ก็แต่ว่าความเสื่อมลาบนี้ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาอย่างนี้ ความเสื่อมลาบก็ไม่ครอบงำจิตของเขา นั่งอยู่ but pickles when an instructed noble disciple meets with gain, he reflects thus: This gain that I have met is impermanent, suffering, and subject to change. He thus understands it as it really is. Gain does not obsess his mind. And when an instructed noble disciple means with loss. He reflects thus This loss that I have met is impermanent, suffering, and subject to change. He thus understands it as it really is, and loss does not obsess his mind. และเมื่อมียศเกิดขึ้นแก่อริยสาวก เขาพิจารณาเห็นโดยประจักษ์จึงรู้ชาติตามที่เป็นจริงว่ายศนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา แต่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาความเสื่อมยศ เกิดขึ้นแก่อริยสาวก ผู้มีการสดับ เขาพิจารณาเห็นโดยประจักษ์จึงรู้ชาติตามที่เป็นจริงว่า ความเสื่อมยศนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา แต่มันไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ยศก็ไม่ครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่ ความเสื่อมยศก็ไม่ครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่ but when an instructed noble disciple meets with fame he reflects thus this fame that I have met is impermanent, suffering, and subject to change. He thus understands it as it really is. When he meets with disrepute, he reflects thus: This disrepute that I have met is impermanent, suffering, and subject to change. He first understands it as it really is. Fame does not obsess his mind, and t his repute does not obsess his mind. ภิกษุทั้งหลายเมื่อ นินทาสรรเสริญ สุขและทุกข์เกิดขึ้นแก่อริยสาวก ผู้มีการสดับ เขาก็พิจารณาให้เห็นโดยประจักษ์ จึงรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่า นินทาสรรเสริญ สุขและทุกนี้ เกิดขึ้นแล้วแก่เรา แต่มันไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา นินทาก็ไม่ครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่ สรรเสริญก็ไม่ครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่ สุขก็ไม่ครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่ ทุกข์ก็ไม่ครอบงำจิตของเขา ตั้งอยู่อริยสาวกนั้น ย่อมไม่ยินดีในลาบย่อมไม่ยินร้ายในความเสื่อมลาบที่เกิดขึ้นนั้น ย่อมไม่ยินดีในยศ ย่อมไม่ยินร้ายในความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมไม่ยินดีในสรรเสริญ ย่อมไม่ยินร้ายในนินทาที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมไม่ยินดีในสุข ย่อมไม่ยินร้ายในทุกข ที่เกิดขึ้นแล้ว เขามีความยินดีและยินร้าย อันละได้แล้วอยู่อย่างนี้ ย่อมหลุดพ้นจากความเกิด ความแก่ ความตาย ความโศก ความร่ำไรรำพัน ความทุกข์กายและความทุกข์ใจ ความคับแค้นใจทั้งหลาย เรากล่าวว่า เขาหลุดพ้นได้จากความทุกข์ Pickles when an instructed noble disciple, meets with blame, praise, pleasure, and pain. He reflects thus: this blame, praise, pleasure, and pain that I have met is impermanent, suffering, and subject to change. He thus understands them as they really are. Then blame does not obsess his mind, and praise does not obsess his mind. Pleasure does not obsess his mind, and pain does not obsess his mind. He is not attracted to gain or repelled by loss. He is not attracted to fame and repelled by disrepute he is thus not attracted to praise, or repelled by blame. He is not attracted to pleasure, or repelled by pain. Having thus discarded attraction and repulsion, he is freed from birth, from old age, and death, from sorrow, lamentation, pain, dejection, and anguish. he is freed from suffering I say ได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่า มีลาบเสื่อมลาบ มียศ เสื่อมยศ นินทาสรรเสริญ สุขและทุกข์ เป็นสภาพไม่เที่ยง ไม่แน่นอน มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ผู้มีปัญญา มีสติ รู้ความข้อนี้แล้ว ย่อมเพ่งอยู่ในความแปรปรวน เป็นธรรมดาของโลกธรรมนั้นธรรมะ อันน่าปรารถนา ย่อมย่อมยีจิตใจของท่านไม่ได้ ท่านย่อมไม่ยินร้าย ต่ออนิถารมท่านกระจัดความยินดีและยินร้าย เสียได้จนไม่เหลืออยู่อันหนึ่งท่านทราบทางนิพพาน อันปราศจากทุลีไม่มีความเศร้าโศก เป็นผู้ถึงฝั่งแห่งพบ ย่อมทราบได้อย่างถูกต้อง Then the Buddha said further in stanza, Gain and loss, disrepute and fame, blame and praise, pleasure and pain, these conditions the people meet are impermanent, transient, and subject to change. A wise and mindful person knows them and sees that they are subject to change. Desirable condition does not excite his mind, nor is he repelled by undesirable conditions. He has dispelled attraction and repulsion. They are gone and no longer present, having known the dustless, sorrowless state, he understands rightly, and has transcended existence.